Siempre llueve por Madrid. Yo a veces yo estoy aquí. Chula, solo piensa en mí. Tengo un para ti. No sabes escribir, eso no pasa nada. Si quieres ser un G, tienes que saber contar. Salgo todo de negro, parece un funeral. Nací con la visión, me sale natural. El arte de los negocios es el paso que sigue al arte. Durante los años hippie la gente despreció la idea de los negocios, decía el dinero es malo, trabajar es malo. Pero hacer dinero es un arte. Trabajar es un arte. Y los buenos negocios son la mejor de las artes.